Sura 56. Al-Waqi'a Događaj Meka 96 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza waqa'atil waqi'a Kada se događaj dogodi, ليس لوقعتها كاذبة događanje njegovo niko neće poricati. خافضة رافعة Neke će poniziti, a neke uzvisiti. إذا رجت الأرض رجا Kad se zemlja jako potrese, وبست الجبال بسا i brda se u komadiće zdrobe, فكانت هباء منبثا i postanu prašina razasuta, وكنتم أزواجا ثلاثة vas će tri vrste biti. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Oni sretni. Ko su sretni? وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة I oni nesretni. Ko su nesretni? والسابقون السابقون I oni prvi. Uvijek prvi. أولئك المقربون Oni će Allahu bliski biti. في جنات النعيم u dženeckim bašćama naslada. Biće ih mnogo od naroda drevnih. a malo od kasnijih. Ala mauduna. Na divanima izvezenim. Mut متكئين عليها متقابلين jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. يطوف عليهم ولدان مخلدون Služit će ih vječno mladi mladići, بأكواب وأباريق وكأس من معين sa čašama i bricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. لا يصدعون عنها ولا ينزفون od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti. وفاكهة مما يتخيرون I voćem koje će sami birati ولحم طير مما يشتهون i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih. Slične biseru u školjkama skriveno. Jazaan بما كانوا يعملون kao nagrada za ono što su učinili. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni. إلا كيلا سلاما سلاما nego samo riječi mir, mir. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين A oni sretni, ko su sretni? في سدر مخضود Biće među lotosovim drvećem bez bodlji وطلح منضود i među bananama plodovima nanizanim وظل ممدود i u hladovini prostranoj وماء مسكوب pored vode tekuće وفاكهة كثيرة i usred voća svakovrsnog لا مقطوعة ولا ممنوعة kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti وفرش مرفوعة i na posteljama uzdignutim إنا أنشأناهن إنشاء stvaranjem novim mi ćemo hurije stvoriti فجعلناهن أبكارا i djevicama ih učiniti عربا أترابا milim muževima njihovim i godina istih. Li ashabil jamin. Za one sretne. min minal awalin. Biće ih mnogo od naroda drevnih. min minal ahirin a mnogo i od kasnijih. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال A oni nesretni, ko su nesretni? في سموم وحميم Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj وظل من يحموم i u sjeni dima čađavog, لا بارد ولا كريم u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Oni su prije toga raskošnim životom živjeli وكانوا يصرون على الحنث العظيم i uporno teške grijehe činili وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون i govorili Zar kada umremo iz zemlje i kosti postanemo, zar ćemo zbilja biti oživljeni? Zar i drevni naši preci? Kul innal wal Reci, i drevni i kasniji لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم u određeno vrijeme, jednog određenog dana, bit će sakupljeni. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, لآكلون من شجر من زقوم sigurno s drveta zekum jesti. فمالئون منها البطون I njime ćete trbuhe puniti, فشاربون عليه من الحميم pa zatim na to ključalu vodu piti, فشاربون شرب الهيم poput kamila koje ne mogu žeć ugasiti. To će na onome svijetu biti gošćenje njihovo. Mi vas stvaramo, pa zašto ne povjerujete? أفرأيتم ما تمنون Kažite vi meni, da li sjemenu koje ubacujete, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون vi oblik dajete ili mi to činimo? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti i niko nas ne može spriječiti. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite? أفرأيتم ما تحرثون Kažite vi meni, šta biva sa onim što posijete? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Da li mu vi dajete snagu da niče ili to mi činimo? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali. inna Mi smo doista oštećeni. Bal nahnu mahrumun Čak smo svega lišeni. Afara'aytumul ma'a Kažite vi meni, vodu koju pijete. A أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Ako želimo, možemo je slanom učiniti, pa zašto niste zahvalni? أفرأيتم النار التي تورون Kažite vi meni, vatru koju palite. A antum anšatum šađarataha am nahnu l'munšiun. Da li drvo za nju vi ili mi stvaramo? Nahnu ja'alnaha tazkara تذكرة ومتاعا للمقوين Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače. فسبح باسم ربك العظيم Zato hvali gospodara svoga veličanstvenog. فلا أقسم بمواقع النجوم I kunem se časom kad se zvijezde gube. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم A to je, da znate, zakletva velika. إنه لقرآن كريم On je zaista Kur'an plemeniti. Fi kitabim maknun. u knjizi brišljivo čuvanoj. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. Tanzilum min rabbil alamin. On je objava od gospodara svjetova. Pa kako ovaj govor omalovažavate? وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. فلولا إذا بلغت الحلقوم I zašto vi, kad duša do guše dopre, وأنتم حينئذ تنظرون i kad vi budete tada gledali, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite. فلولا إن كنتم غير مدينين Zašto je onda, kad niste u tuđoj vlasti, ترجعونها إن كنتم صادقين ne povratite, ako istinu govorite? فأما إن كان من المقربين Iako bude jedan od onih koji su Allahu bliski, فروح وريحان وجنة نعيم udobnost i obskrba lijepa i dženecke blagodati njemu. واما ان كان من اصحاب اليمين Ako bude jedan od onih koji su sretni, فسلام لك من اصحاب اليمين pa pozdrav tebi od onih koji su sretni. واما ان كان من المكذبين الضالين A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, فنزل من حميم pa k ključalom vodom bit će ugošćen. I u ognju prženjem. Inna hada lahuwa haqqul yakin. Sama je istina, zbilja, sve ovo. Fasabbih bismi rabbikal azim. Zato hvali ime gospodara svoga veličanstvenog.